50 languages. 87อดีตการของกริยาช่วยรูหูมาสเตนาวิกุมาสนาเินกุ์เราต้องรดน้ำดอกไม้ me pidime lilli kastma. me pidime lilli kastma. เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ me pidime korteri ära koristama. me pidime korteri ära koristama. เราต้องล้างจาน me pidime nõud ära pesema. me pidime nõud ära pesema. คุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า pidite te arve ära maksma. pidite te arve ära maksma. คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า pidite te sissepääsu eest maksma. pidite te sissepääsu eest maksma. คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า pidite te trahvi maksma. pidite te trahvi maksma. ใครต้องการลาจากกัน kes pidi lahkuma kes pidi lahkuma ใครต้องการกลับบ้านก่อน kes pidi vara koju minema kes pidi vara koju minema ใครต้องนั่งรถไฟ kes pidi rongiga minema kes pidi rongiga minema เราไม่อยากอยู่นาน me ei tahtnud kauaks jääda. me ei tahtnud kauaks jääda. เราไม่อยากดื่มอะไร me ei tahtnud midagi juua. me ei tahtnud midagi juua. เราไม่อยากรบกวนคุณ me ei tahtnud segada. me ei tahtnud segada. ตอนนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ ma tahtsin vaid helistada ma tahtsin vaid helistada ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ ma tahtsin takso tellida ma tahtsin takso tellida ที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน ma nimelt tahtsin koju sõita ma nimelt tahtsin koju sõita ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณมามตลสินเอตซาตอชิตอมานอิเซเลเฮลิสตาดามามเลสินเอตซาตอชิตอมานอิเซเลเฮลิสตาดาดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูลมามตลสินเอตซาตอชิดินฟอนุมบริเลเฮลิสตาดามามเลสินเอตซาตอชิดินฟอนุมบริเลเฮลิสตาดาดิฉันคิดว่า คุณอยากสั่งพิซซ่า ma mõtlesin, et sa tahtsid pitsat tellida. ma mõtlesin, et sa tahtsid pitsat tellida.